Նշանակվել է Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի նոր տեղակալ։ Վաղը ԵՀԿ առաքելությունը կանցկացնի շփման գծի պլանային դիտարկում։ Մարտակետի շրջանում շարունակվում է բերքահավաքը։ Արցախի բնակավայրերի 68%-ը գազաֆիկացված է։ Սարուշենում զոհված ազատամարտիկի ընտանիքի համար բնակարան է կառուցվել։ Հազարից ավելի սփյուռքահայ երիտասարդ կմասնակցի Արի տուն 2015 ծրագրին։ Ադրբեջանի իշխանությունները հաշվեհարդար են տեսնում դուրս եկած անձանց հետ։ Հայ մարզուհին Ռուսաստանի հավաքականի կազմում դարձել է Բաքվի եվրոպական խաղերի թիմային չեմպիոն։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասը։ Այսօր Հանրապետության հարավային հատվածներից մեկում Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը դաշտային պայմաններում անց է կացրել արտագնահ խորհրդակցություն նվիրված Բերքահավաքի ընթացքին։ Զեկույցներով հանդես են եկել վարչապետ Արա Հարությունյանը, գյուղատնտեսության նախարար Անդրանիկ Խաչատրյանը, արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրեն Արթուր Հարությունյանը, շրջվարչակազմերի ղեկավարներ եւ այլ պատասխանատուներ։ Նախագահը համապատասխան հանրարարականներ է տվել խորհրդակցության մասնակիցներին նշելով, որ անհրաժեշտ է շարունակել համակարգված աշխատանքը Բերքավակի անկորուս կազմակերպման ուղղությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեք հրամանագիր է ստորագրել գեներալ լեյտենանտ Լյովա Մնացականյանին Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալի պաշտոնից ազատելու մասին։ Հանրապետության նախագահի մեկ այլ հրամանագրով գեներալ լեյտենանտ Մովսես Հակոբյանը նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ։ Արցախի իշխանությունների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն ԵՀԿ առաքելությունը հունիսի 17-ին Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի սինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացնելու Օմարի Լեռնանցքում։ Արցախի իշխանությունները պատրաստակամություն են հայտնել աջակցել դիտարկման անցկացմանը եւ ապահովել ԵՀԿ առաքելության անդամների անվտանգությունը։ Ինչպիսին է Մարտակերտի շրջանում բերքահավաքի ընթացքը, մանրամասնում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Բերքահավաքի արդյունավետ կազմակերպման համար հանրապետության բոլոր շրջանների վարչակազմերի ղեկավարները համակարգված ու օպերատիվ աշխատանք են իրականացնում։ Ըստ Մարտակերտի շրջվարչակազմի ղեկավար Վլադիկ Խաչատրյանի, այդ աշխատանքներին պետք է ակտիվ մասնակցություն ունենան նաև բնակիչները։ Այսօր հունձի աշխատանքները սկսված է եւ անմիջական մեր վերահսկողության տակ է գտնվում ու մենք փորձում ենք եւ աջակցել եւ տեղեկանալ աշխատանքների մասին։ Ոչ միայն հեռախոսով, այլ նաեւ անձամ լինելով դաշտերում։ Երեք ամբողջ գյուղբաժինին հետ միասին եղել ենք դաշտերում, այսօր ենք լինելու դաշտերում, ամենահարավորտից եկել ենք աշխատանքները այստեղ ընթացք տանք, ընդհանուր բաժնի հետ կապված հաստատքային հարցերը վերջացրել ենք, պատրաստվում ենք արդեն դուրս գալու դաշտեր։ Բերքահավաքն անկորուստ կազմակերպելու արտակարգ իրավիճակներից խուսափելու համար դեռևս ապրիլից հանրապետությունում ստեղծվել է հակահրդեհային միջոցառումների շտաբ։ Իդեպ վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը հաճախակի է լինում շրջաներում գործող օպերատիվ շտաբներում եւ անձամբ վերահսկում Բերքահավաքի ընթացքը։ Այսօր արտակարգ վիճակներին մենք պետք է անդրադառնանք խելացի։ Շրջանում եւս ստեղծված է հակահարդի հայ միջոցառումների կազմակերպման օպերատիվ շտաբ։ Ես նաեւ շրջանի օպերատիվ շտաբն եմ ղեկավարում, ընդգրկված եմ տեղակալ, գյուղբաժին, ընդգրկված եմ մեր հակահարդի հային միջոցառումները ապահով համապատասխան կազմակերպության ղեկավարները։ Հաշվի առնելով, որ Մարտակերտի մեջ շենի մաղավուզի պահոստային ֆոնդի որոշ հողատարածքներ գտնվում են շփման գծի հարևանությամբ, ուստի միշտ էլ հակառակորդի կողմից սպասվում են հրդեհային իրավիճակի ստեղծման դեպքեր։ Այդ իսկ պատճառով միջոցառումներն սկսվել են առաջնային գծից։ Ինչ ենք արել նախ քանի որ եղանակ այնպեսին էր որ անընդհատ անձրևներ են եղել եւ խոտվածածքը շատ արագ բարձրացել է որ հնարավոր չէ երկել մենք ստիպված ենք եղել խոթնդիչով հնձել այդ խոտը այնուհետեւ վառել այդ խոտը նոր նրանից հետո սկավառակային փոխում ենք իրականացրել որ ասեմ դիսկաբոր ընդհանուր առմամբ Վադիկ Խաչատրյանը գոհ է բերքահավաքի ընթացքից լավ դեր ունենք մնում է անփորոշտ կարող հավաքենք առայժմ մենք հնձել ենք մոտավորապես 162 հեկտար բարի 23 ցենտներից միջին երկաթուղությունը ինչքան բարձրանում է ավելի խիտ է դառնում եւ այսպես ասած գարու նախքին դաշտեր որոշ ոչ հերկել են ոչ մի բան ինչպես ասում են խորան հա նայևս հնձել են 35 հեկտար 15 ցենտներից երկաթուղ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Դուք լսում եք լուրեր Արցախի հանրապետության տարածքը գազաֆիկացված է 68.2%-ով, որից քաղաքային 94, գյուղական բնակավայրերը 43.8%-ով։ Այդ մասին հայտնել է Արցախ գազ փակbaşıնի տիրական ընկերության գործադիր տնօրեն Սերան Միքայելյանը։ Նրա խոսքով նախորդ տարի հանրապետությունը ներկրվել ավելի քան 43.4 միլիոն խորանարդ մետր բնական գազ, որը 2013 թվականի համեմատ աճել է 5.3%-ով։ Հաշվետու տարում ընկերությունը վճարել է ավելի քան 1 միլիարդ դրամ հարկ, որով ըստ Արցախի հարկային պետական ծառայության տվյալների ընդգրկվել է խոշորագույն հարկ վճարողների հնգյակում։ Ընկերության տնօրենը նշել է, որ շարունակվում են աշխատանքները կորուստ գործողությունների ծավալները նվազագույնի հասցնելու նպատակով։ Ասկերանի շրջանի Սարուշեն համայնքում պետական միջոցներով զոհված ազատամարտիկի ընտանիքի համար բնակարան է կառուցվել։ Շինարարությունը իրականացրել է Աշոտ Երկաթ համանախագահ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ Երկսենականոց առանձնատունը էլեկտրաֆիկացված է հագեցած կոմունալ հարմարություններով, մշտական տաք եւ սառը ջրով, ներքին կոյուղացանցով։ Բարեկարգվել է նաեւ առանձնատան շրջակայքը։ Կապալարու ընկերությունը կառուցման ընթացքում հիմնականում օգտագործել է տեղական շինանյութ։ Քաղաքաշինության նախարարության տեղհսկիչները առանձնահատուկ ուշադրություն են դարձրել շինարարության որակին։ 1100 սփյուռքահայ երիտասարդ հայ տարի կմասնակցի Արիտուն 2015 ծրագրին։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը։ Ծրագիրը կիրականացվի հուլիսի 14-ից օգոստոսի 29-ը։ Ծրագիրը շատ կարևոր է նրանով, որ հազարավոր երիտասարդներ առաջին անգամ գալիս են Հայաստան, որի մասին միայն լսել էին իրենց ուսուցիչներից, բարեկամներից։ Այս տարի ծրագիրը հիմնականում իրականացվելու է Սիրիահայ երեխաների համար, որ เป զի մեր պատանիները ռումբերի փոխարեն տեսնեն մեր սիրելի հարիրիկը, ասել է Հրանուշ Հակոբյանը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը մեծ Բրիտանիայի եւ Հյուսիսային Իռլանդիայի միացյալ թագավորության ազգային տոնի Եղիսաբեթ II թագուհուց ընդդեմ պաշտոնական օրվա արդիվ շնորհավորական ուղերձ է հղել միացյալ թագավորության թագուհի Եղիսաբեթ II-ին եւ վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնին։ Նախագահը շնորհավորել եւ բարեմաղթանքներ է հղել թագուհուն, արքայական ընտանիքին եւ բրիտանացի բարեկամ ժողովրդին ազգային տոնի արդիվ։ Սերժ Սարգսյանը վստահություն է հայտնել, որ հայ-բրիտանական հարաբերությունները կշարունակեն ընդլայնվել եւ խորանալ ի նպաստ երկու ժողովուրդների բարօրության։ Վարչապետ Դեվիդ Քեմերոնին ուղղված շնորհավորական ուղերձում Սերսաքսյանը համոզվածություն է հայտնել, որ համատեղ ջանքերով հնարավոր կլինի նպաստել Հայաստանի եւ Միացյալ Թագավորության միջև արկա բարեկամական հարաբերությունների ամրապնդմանը ինչպես երկկողմ, այնպես էլ բազմակողմ ձևաչափերով։ Նա մեծ Բրիտանիայի ազգային տոնի կապակցությամբ այսօր այցելել էր նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունում Միացյալ Թագավորության դեսպանատուն, շնորհավորել դեսպան Քեթրին Ջեյն Լիչին եւ դեսպանատան ամբողջ ազնագազմին։ Հունիսի 16-ին Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սերեն Օհանյանը ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Ճապոնիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Էյջի Տագուչիին։ Սերեն Օհանյանը շնորհավորել է դեսպան Տագուչիին Հայաստանում նշանակվելու կապակցությամբ եւ մաղթել է արդյունավետ աշխատանք հույս հայտնելով, որ Երևանում Ճապոնիայի դեսպանության հիմնելուց եւ դեսպանի նշանակումից հետո հայ-ճապոնական պաշտպանական համագործակցության զարգացման նոր հերանեկարներ կնախաձեռնվեն։ Դեսպանտագուչին նշել է, որ ճապոնական կողմը պատրաստ է համագործակցությանը եւ հույս հայտնել, որ առաջընթացը կարձանագրվի մոտապագայում։ Հանդիպան ընթացքում քննարկվել է նաեւ տարածաշրջանային անվտանգությանը առնչվող հարցեր։ Հայաստանի քաղաքագետների միության նախագահ Համայակ Հովանիսյանի կարծիքով Բաքվում Ալիև Պուտին Էրդողան հանդիպումներում չէր կարող չքննարկվել Արցախի հարցը հայկական երկու պետությունների համար շատ բարդ շրջանում։ Նա նշել է, որ եթե Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը հունիսի 22-ին ընդունի Արցախի մասին բանաձև, բաժանարար գծում կամ կակտիվանան դիվերսիոն գործողությունները կամ կառաջանա խաղաղապահների տեղակայման խնդիր, ինչի համար պետք է լինելու Ադրբեջանի համաձայնությունը։ Ադրբեջանի իշխանությունները շարունակում են հաշվի հարդար տեսնել իրենց դուր չեկած անձանց հետ։ Այս անգամ բռնաճնշումների է ենթարկվում դիվանագիտական կորպուսը։ Ապագործակալության փոխանցմամբ Եվրամիությունում իսլամական համագործակցության կազմակերպության դեսպան Արիֆ Մամեդովը հետ է կանչվել զբաղեցրած պաշտոնից։ Տեղեկությունների համաձայն նա ազատվել է դիվանագիտական կարգավիճակից եւ հեռացվել կազմակերպության շարքերից։ Աշխարհի տարբեր երկրներում բողոքի ցույցերը բարձրաձայնել են Ադրբեջանում մարդու իրավունքների ոտնահարումների մասին։ Չեխիայի մայրաքաղաք Պրահայի հանրապետության հրապարակում մարդը կարիքի մեջ եւ Նեսեհնուտի մարդասիրական իրավապաշտպան կազմակերպությունները նախաձեռնել են բռնաճնշումների ալիքի վրա պատմություններ Ադրբեջանի քաղբանտարկյալների մասին խորագրով բացօթյա ցուցահանդեսը, բողոքի ակցիա եւ մարզական բեմականացումներ, որոնց ընթացքում մասնակիցները մարմնավորել են ադրբեջանցի իրավապաշտպանների ոստիկանությունը եւ երկրի բռնապետ նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Բողոքի ցույցը անցկացվել է սպորտը մարդու իրավունքներից բարձր չէ կարգախոսի ներքո։ Այս դերնարկի միջոցով կազմակերպիչները մատանդշել են Ադրբեջանում մարդու իրավունքների ոտնահարման աղաղակող փաստերը։ Բաքվում կայանալի քիմիայի 47-րդ միջազգային օլիմպիադային հայ դպրոցականները չեն մասնակցի, քանի որ Բաքուն հայկական թիմին անվտանգության երաշխիքներ չի տվել։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության Կրթության եւ Գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը։ Սա ուղղակի ամոթալի պահվածք է։ Մարդկային ընկալումների մեջ չի տեղավորվում, ինչպես կարելի է դպրոցական երեխաների անվտանգությունը չերաշխավորել։ Ես ափսոսում եմ, քանի որ մենք զրկվեցինք մեդալներից, մենք ունենք փայլուն երեխաներ։ Սա եւս մեկ անգամ ապացուցեց, որ մենք տարբեր երկրներ ենք ու տարբեր ձևի ենք վերաբերվում երեխաներին, ասել է նախարարը։ Նա նշել է, որ Բաքվի նման ապակառուցողական մոտեցումը դատապարտելու պահանջով իրենք դիմելու են եվրոպական կառույցներին։ Դիմելու են, որ Բաքվում այլևս նման օլիմպիադաները չկազմակերպեն, քանի որ Հայաստանին փաստացի զրկում են մասնակցությունից։ Նշենք, որ օլիմպիադային մասնակցելու համար Հայաստանից Բաքու պետք է մեկներ աշակերտների 4 հոգանոցում 10-րդ, 11-րդ եւ 12-րդ դասարաններից։ Նրանք արդեն երկար ժամանակ է նախապատրաստվում էին օլիմպիադային։ Կահիրեի դատարանը այսօր հունիսի 16-ին հաստատել է երկրի նախկին նախագահ Մուհամեդ Մուրսիի դեմ կայացված մահվան դատավճիռը 2011 թվականի հունվարին բանտից փախչելու մեղադրանքով։ Դատավճիռի հրապարակումը հերարձակվել է Եգիպտոսի պետական հերոստատեսության ուղիղ եթերում։ Եգիպտոսի դատարանը Մուրսիին եւ այդ գործով անցնող մամեդական եղբայրներ շարժման եւս երկու առաջնորդների մահապաջի է դատապարտել կախաղանի միջոցով։ Նախկին նախագահի պաշտպանական կողմը հայտարարել է դատավճիռը բողոքարկելու մտադրության մասին։ Կահիրեի դատարանը մայիսի 16-ին արդեն կայացրել էր նախնական մահապատժի վճիր Մուրսիի եւ մյուս կասկածյալների նկատմամբ։ Եգիպտոսում գործող ընդհանրակարգի համաձայն այն գործերը, որոնցով մահապատժի վճիռ է կայացվել, փոխանցվել են երկրի գերագույն մուֆտիին, դրանք իսլամական իրավունքի սկզբունքների համապատասխան ուսումնասիրելու համար։ Ավելի վաղ Մուրսին ծմա ազատազրկման էր դատապարտվել օտարերկրյա հետախուզական մարմինների օկտին լրտեսության գործով։ Մարզասերների համար Մեծ հպարտություն եմ զգում, որ մենք հայ ենք, որ եկել հասել ենք այստեղ, որ մասնակցել ենք, մեդալ ենք նվաճել, երագույնը բարձրացրել։ Ամբողջ թիմն է զգում հպարտություն։ Ճիշտ է մեդալը արծաթ է, բայց իմ եւ ամբողջ մեր պատվիրակության համար այս արծաթը 10 հատ ոսկե մեդալ արժե։ Լավ կլիներ, որ հիմնել հնչեր այստեղ Բաքվում, բայց չկարողացանք։ Երևի ինչ որ պատճառներ կային, որ թույլ չտվեցին կամ չկարողացանք հասնել այդ նպատակակետին։ Ամփոփելով Բաքվում ընթացող եվրոպական խաղերում հայ հունահռոմեական ըմբիշների մրցելույթները նշել է հունահռոմեական ըմբշամարտի Հայաստանի հավաքականի մարզիչ, եվրոպական առաջին մարզական խաղերում Հայաստանի պատվիրակության անդամ հունահռոմեական ըմբիշներին Բաքու ուղեկցած Սամվել Գևորգյանը։ Հայաստանը ներկայացնող Հրաչիկ Բաբայանը 5-րդ տեղը գրավեց Բաքվում ընթացող եվրոպական մարզական խաղերի հրաձգության մրցաշարում։ 10 մետր օթամող հրացանով վարժության որակավորման փուլում 18-ամյա մարզիկը սահմանելով խաղերի ռեկորդ առաջին տեղով դուրս եկավ եզրափակիչ, սակայն այդ փուլում 8 հրաձիկների պայքարում գրավեց միայն 5-րդ տեղը։ Բաքվում Հրաչիկ Բաբայանը մասնակցելու է նաև հրացանի 50 մետր վարժության մրցումներին։ Գյումրեցի Սեդա Թութխալյանը սպորտային մարմնամարզության կանանց Ռուսաստանի հավաքականի կազմում դարձել է Բաքվում ընթացող եվրոպական մարզական խաղերի թիմային չեմպիոն։ Ռուսաստանի երյակը հավաքել է 116 ու 897 միավոր, առաջանցնելով Գերմանիայի եւ Հոլանդիայի թիմերից։ Ռուսաստանի հավաքականի կազմում հանդես են եկել նաեւ Վիկտորիա Կոմովան եւ Ալիա Մուստաֆինան։ 15-ամյա Սեդամու Թութխալյանը 2015 թվականի պատանեկան օլիմպիական չեմպիոն է։ Նա սամբոյի աշխարհի եւ ԽՍՀՄ-ի երակի չեմպիոն Գուրգեն Թութխալյանի դուստրն է։ Սեդան Մոսկվայում 7 տարեկանից է սկսել մարզվել սպորտային մարմնամարզությամբ։ Եվրոպական երկրորդ խաղերը հնարավոր է տեղի ունենան Թուրքիայում։ Այդ մասին հայտնել է երկրի ազգային օլիմպիական կոմիտեի փոխնախագահ Հասան Արատը։ Եթե Թուրքիան առաջադրի իր տեխնատությունը եվրոպական խաղերի համար, մենք հավատում ենք, որ եվրոպական օլիմպիական կոմիտեն դրական կարձագանքի։ Խաղերի անցկացման համար պայմաններ կան ոչ միայն Ստամբուլում, այլև Մերսինում ու Անտալիայում։ Վերջնական որոշումը կկայացնեն քաղաքական գործիչները, ասել է Արատը։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հնարապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական ամպամածություն, երեկոյան ժամերին եւ գիշերը կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, տեղտեղ հնարավոր է կարկուտ։ Վարկյանում 5-ից 10 ամպրոպի ժամանակ 20-ից 23 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 14-ից 18, ցերեկը 23-ից 28 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպարված է։